cyanyu aricyo cyacu cy'amavuka muti rero uno musi tubayagira ku iki ku igenekerezo rya mbere ruhenshi ni ntibagiranwa mu mugambwe sawanya frodebu ni wo munsi ndadaye merikiyori yatsinda amatora ni ukuvuga ko ariho demokarasi yasimbatara hano mu gihugu cacu iryo genekerezo rero mu mugambwe Frode Bumbere bakaba bafashe yuko ukwezi kwa ruhenshi ari ukwezi kwitiriwe demokrasi mu gihugu muti rero mbe demokrasi Mercury yasize Eh, yongera aranayipfira uno munsi yoba yifashe gute mbe abarundi babandarije batwagwa mu ntwaro ya demokrasi koko ni igiki kugwa kugira demokrasi ibandanye itsimbatara hano mu gihugu cyacu ngivyo bimwe mu bibazo biza gutorerwa inyishu muri kino kiganiro cyacu karadiridimba kuko twatumiye umuvugizi w'umugambwe Frodebu ariwe honorable Fenias Nigaba mu mwanya turaza kumwakira hano muri studio imirongo yacu ya telefone iruguruye kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana muri mu makungu Emeto Samitebutsi niwe kumfasha mu buhinga bw'ivyuma karadiridimba no munsi akaba ari ikiganiro kigiye kuremeshwa na Jemedar niyo nkuru reka ndabifuriza ikaze murakoze cyane natwe turabaramukije turabaramukije n'abarundi bose arabara muri Burundi abara mu mahanga eka mbere n'abari mu nkambi mu nkambi z'impunzi hariya mu bihugu bitandukanye bose turabaramukije akabazo ka mbere n'akabazo gato kumbure kubarutse jo igenekerezo rya mbere ruhenshi umugambi wanyu Frodebu wari amatora ni ukuvuga yuko demokarasi yari itangwe hano mu gihugu burya koko nk'ugwaruka rwarutse ubu imyaka bishika irenga mirongo ibiri n'ingahe iragiye umuntu akababaza gato gusa demokrasi ku bwanyu nk'uko ndadaya yifuza ni iki murakoze nashaka nababwire ko imbere y'uko haza intwaro ya demokrasi ngaha mu burundi haraciye n'izindi ntwaro intwaro za cami hama rero mu nyuma muri forodebu twaramaze nk'imyaka ishika itandatu turi nk'umuti ko turakora mu kinyegero tuvuga duti byari byose hakenewe intwaro abarundi baterera abarundi bishyiraho inzego twamaze imyaka itandatu turi dukorera mu kinyegero hama bigeze mu mirongo icyenda na kabiri mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'indwi umugambwe usaba abanyaforodebu uremeregwa tugiye mu matora rero itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe magana cyenda uratsinda utsinda byerekanye ko rero abanyagihugu bari banyotewe intwaro ya demokarasi kuko twaronse amajwi arenga 60 ku ijana mm. byerekana ko rero byari byo byose nubwo babona barundi bariko baragenda bari barashegeshwe bari bafise akababaro ku mutima ingene bari baragiye batwagwa n'intwaro z'igikenye intwaro intwaro za kamwa na mama intwaro zikumira abandi hama itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka nyene naho nyine hakyo amatora bashinga amateka umugabo wese w'abanyafrodebo uratsinda ayo matora uronka intebe zirenga mirongo umunani urumva rero byerekana ko abanyagihugu bati dushaka kwitunganiriza iby'igihugu cyacu dushyireho abantu tuzokurikirana kuva icyo gihe rero demokarasi biratanguye ibiraje demokarasi rero mu majambo make ni ubutegetsi buva ku banyagihugu bukongera ko bava ko gute nibo bata nibo bashyiraho inzego nibo bashyiraho ababarongora hama ibizova mu bikorwa baziba biri bizoza guteza imbere abo banyagihugu aho rero niyo ntwaro ya demokrasi intwaro ya demokarasi irafise ibiyiranga mhm. intwaro ya demokrasi icya mbere nk'aha mu burundi iwacu kuko uburundi nuvuga ko ari igihugu twebwe uyu munsi twaragize icyo nuvuga nk'amasezerano abarundi nke tuzobana ikintu tuyambikira twe dushingiye ko rero amasezerano y'iyarusha ari mu bintu bitsimbataza demokrasi ari mu bintu twoshyira imbere ibwirizwa nshingiro riri mu bintu bye twoshira imbere ubutegetsi ni kuvuga separation de pouvoir de pouvoir nti ubu hariho n'amashinga amateka n'amateka igice kimwe hariho urwego rw'ubutungane hariho nshingwa ntwaro kirazira ko ibintu bivangavangatirana umwe wese ngo yinjire mu cy'uwundi bitegereza kwigenga niho uca ubona umwe wese akagira icyo aterera ateza kubahirizwa mu gateka kiwe ego Fenias honorable reka tugume hafi gatonya ntitugaruke ku byabaye mu nyuma tu benshi barabizi uh, umukuru w'igihugu yaciye agandagurwa n'ibikurikira haraba n'intambara mbere kugeza n'ubu tufashe kuri Frodebu nk'umugambwe mwaje muvugira ni igiki cyabuze kugira ijya demokrasi bijya ndadaye yagwaniye bandanye muri mubikurikiza ubwa mbere ho nuko urabona hakihabugwimo hakihaza intambara umukuru w'igihugu amaze kumwica hakihaba intambara bamwe bafata inzira yo kuza kugwana y'ibigwanisho muri Florida twe dufata inzira ya politiki mhm. urumva rero mu ntambara ubanza kugwana kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano kandi birashimwa kuko ari naho havuce hava na arusha arusha mhm. hacaboneka amasezerano dusubira rero kuri ya nzira ya demokarasi mu 2005 mhm. rero eh, eh, turaho nyene mu 2005 fraude iratsindwa ngo biri mu byatumye na demokarasi cigabanuka kuko niho twatangiye kumva yindi imigambwe iva muri forodebu za radebu n'iyindi mu bisanzwe iyo umuntu agiye muri politiki sendedefudede uratsinda twebwe mu by'amatora dusanzwe tumenyereye ko haburana babiri agatsinda umwe ibyo ni ariko twakiye turaba rero mbega bya bintu biranga demokarasi ubwo biriko birubahirizwa byagiye birasubira inyuma birasubira inyuma birasubira inyuma kuko hakiye hatangura ibintu byo gusambura imigambwe imigambwe eh, ntiyasambuwe bavuga ko ariyo yisambuye eh, no kubwira hajya eh, hajya mu bisanzwe hari ibintu bibiri urabye hariho bamwe bahendana bakinana imikino mm. ariko ubucuti muri politike twende ni ubw'akarorero twego mirongo icyenda na gatatu twaragize ubucuti n'umugambwe rpb n'umugambwe pl n'umugambwe pp turagira urunani kugira ngo dutsinde amatora ubwo bwari ubucuti bwiza ubucuti bwo gukengana rero ubucuti muri politiki burahaba kandi iminsi yose butegeza kuhaba kuko ntushobora kuba muri politiki ngo wigenge uteza kuraba mwene mukorana n'abandi kugira ngo ibyiyumviro we uyazane nawe uzane mushyire hamwe mutere intambwe urumva rero twebwe mu bihumbi na gatanu twarabonye ko hari ibintu bimwe bimwe mu bintu mu nkingi za demokarasi byagiye birasubira inyuma mhm. uti kubera iki imigambwe hacyatangura ibintu byo kugira amashami mu migambwe mugabo ko mu mirongo icyenda na gatatu imbere yaho gatonya bari baragize intwaro y'imigambwe myinshi miti pariti bahise Eh, yari militiparitizme hmm. ati ntihabe imigambwe myinshi none ubwo eh, ntisi muri ya ntambwe nyine ya demokrasi kubona hacavuka indi migambwe myinshi mm, mwashaka gume ya ndaguha akarorero ntiyashinze Sawanya Frodebu nyakuri ntiyashinze ibindi uwo mugambwe rugwe kwashinga gwawe genda ubushinge urondera abanywanyi kuko n'uburenganzira bwawe twebwe imigambwe myinshi nihiganwa kwe turagemera. reka gatonya turingaho nyine mbere yuko tuja ku kindi kibazo uno munsi murashobora kwiyunga hari ico bibuza hari nk'imigambwe yavuye kuri Frodebu yose aha kwiyunganira turabe ko hari igihinduka turi mu kindi kinjana turi turiko turegereza yindi myaka y'ibihumbi bibiri uravye ibihumbi na gatanu n'uno munsi ni byinshi byahindutse uno musi ntibishoboka ko Frodebu ibimwe nkuko ndadaye yahise zari imwe ico ni cifuzo kandi twese turace turacifuza kandi ubona ikifuzo ciza mm. nubwo hatashobora kubura intambamye mugabo muri politique abantu bakomeza barondera mugabo ibyo ni muri Frodebu turifuza ko abantu bose binzira guhemuka n'abantu bakunda inzira bakunda sawa nyafrodebe twese twuje hamwe rero turabandana turonderana nta ngorane nimwe kandi turabona ko eh, ikirere ari cyiza kandi eh, bizoshoboka ko umufise umwizero aho ni sawa reka tugaruke kuri ubu muravye aho demokrasi ndadaye Mercure yasiga igeze uno munsi twavuga yuko murashima mwebwe nka sawa nyafrodebe ndadaye igihe yazana eh, umuzi wa demokrasi hariho ibintu mu burundi twabona ko eh, nubwo hariho twatuje ari ibintu bishasha mhm. twarabonye ibintu byari bitera bije imbere twarabonye ko imigambwe myinshi yari ihari kandi igahiganwa idahizanyayo mhm. kandi twarabonye ko amatora yarateguwe ategurwa neza ibyavuye mu matora abantu baremera aho intayishize twarabonye ko kuva icyo gihe eh, amashyirahamwe yigenga yaratanguye kuvuka kuzara kugera arafasha leta kugira ngo ahanure nubwo hakihaza ugwimo twarabonye ko ibintu byo gukumirana byari ko birahera kuko ndadaye yaciye atora umushikiranganji wa mbere mu mugambwe wari watsinzwe byari bigane byerekana ko yashaka kugira ngo asubize abantu hamwe rero turavye rero uyu munsi kandi twarabona ko agateka na muntu twari cyo twashira imbere kugira ngo umuntu yubahirizwe muravye neze niwo mu gihugu cyose akabaza mwajya amezi atatu Oh, uragaruka kandi no ku matora amatora yarabaye yaraheze ya bibiri na cumi na gatanu mbe dutanguriye ku ya bibiri na gatanu na cumi na cumi na gatanu ubu bariko bitegura bibiri uh, na mirongo ibiri uh, ni imwe mu ntambwe nk'uko mwivutse ko ari inkingi hama intwari ibereye koko irahari agateka kazina muntu mubona byifashe gute izo nkingi mwafatiye ko mugafatira muri kazoza inkingi za demokarasi uyu munsi turabona ko uh, zibangamiwe mhm. nashaka mpere ku buzima bw'akirema muntu ubuzima bw'akirema muntu ni katihabwa kirazira ko umuntu n'umwe afise uburenganzira bwo kubuzimanganya ariko ngaha mu Burundi uyu munsi turabona turumva abantu bapfa abantu banyuruzwa abantu bakagenda amazima yonge abantu bakabaho mu buzima bubi mu makambi y'impunzi aho byerekana ko ubuzima bw'akirema muntu butaba neza uyu munsi imigambwe ya politiki urabye ingene imigambwe bimeze imigambwe yarasambaguritse imigambwe ntijya ku rubuga imigambwe dore opposition nukuyibuza canke no gushaka nukuyibuza kuko ibuzwa n'ubutegetsi nashaka ndakubwire uyu munsi hariho nk'ikizegeda mu gamwe sabanya Frodebo yaratayaromoka honorable ibyo mwumvikanye mu kayanza namwe uh, niho mwari muri mwarabyumvikanye ko mwese imigambi aho hari yari hari mm-hmm. imbere y'amatora ya bibiri na cumi na gatanu y'amatora mm. ya bibiri muremerana mbere n'urupapuro rw'inzira ubwo mm. mwahurije ko mwese umuryango mm. mugabo mu nyuma birahinduka hama bihindutse bica byitirirwa bamwe ati nababanse kwibiba nibi canke ibi nabi ntimubona ko namwe muba muri ko mura canke mwebwe nk'abanyepolitike muri ko murabangamira ya demokrasi ndadaye dusubira kwebwe muri Frodebu ntebo twiga tubangamira ibintu bijyanye na demokrasi mm -hmm. kandi muri kayanza twari turiyo mm -hmm. twarumvikanye twarumvikanye bitari bike mu kayanza mugabo abari bajeje kugira ngo babitunganye babiringanize mhm. bakiye bajya mu zindi nzira ubwa mbere twebwe twavuga ko nta muntu n'umwe mu burundi azorenza ibiringo bibiri kandi biranditswe mu masezerano yarusha no mu ibwirizwa nshingiro ibyo urazi ko byahonyanzwe kandi amatora amatora iyo ariko ategurwa ategurwa abantu bose barimwo abantu rero bari kuvuga ati reka twumvikane kuri iki kibazo icyatumye n'amakungu ava hasi akavuga ati mu burundi ibintu bijyanye na demokarasi biraho nyanzwe mugabo muri mfurode muragirizwa yuko ayo mategeko yarusha ubwa mbere yagishyirwaho agisinywa yoba yari yegamiye mwebwe hano mubonye ubutegetsi buhindukiye ubu naho muti harimo akantu kategerezwa soma ibyanditswemwo twe dusoma ibyanditswemwo ibyo nibyo abantu bivugira arusha amasezerano y'arusha aravuga ingene bitunganije ko mu Burundi kizira kikazirizo ko namuna zorenza ibiringo bibiri demanda mwibwirizwa nshingiro biranditsweho naho nyene uretse ko abantu baca bikwegera ko mhm. nizo ngorana abantu dufise mu Burundi reka twakire Canesius yari mu Bubirigi na mahoro Canesius eh demokarasi buriya ni ni ni intwaro eh, yumvikanywe ko n'abatwagwa n'abatwara kandi b'imigwi yose eh, n'ibyiyumviro bitandukanye mhm. hanyuma kandi twara yuko eh, eh, demokrasi zo gutora gusa mhm. ni ingendo ni inyifato mu gihugu ku buryo abanyagihugu bari bagumana uburenganzira n'ubutegetsi nk'uko uyo nyakubahwa umushinga amateka yabivuze muri forodewu mhm. no ukuvuga iyo abanyagihugu haba igice kimwe aba banyamuke nyamuke banyamwinshi ba abandi ko babivuga kose iyo bafise batafise uburenganzira bwabo no kuvuga aho demokarasi ibicumbagira mhm. no kuvuga eh, kandi yo demokrasi yemera ibyiyumviro bitandukanye ngira murabona mu bihugu biteye imbere birafite n'ibyiyumviro mbere bisa n'uko umenga biraturira mugabo bakagumaho bakabemera kuko ikibihinyuza bari abantu babibona abanyagihugu kuko ubutegetsi buba abanyagihugu rero twebwe tugiye kubiraba n'ibi bya demokarasi ubusigaye tuvuga yuko bidubohera amaboko imigongo bimwe bita koronisasiyo ekonomike mhm. eh, ni ukuvuga eh, ubukoroni bw'ubutunzi twibaza yuko eh, baba bari bazi yuko mu gihugu hagati nta turi mu bihugu bikenye amasosiyete amashyirahamwe ubutare bizoca bigurwa nabo rero hari rero tubibaza tuti ni ni euh, ni demokarasizasiyo cyangwa mm. ni liberalisation economique abantu abantu babarimo nivyo rero umuntu aheza ku rwego mpuzamakungu ni ukubiraba hanyuma ni nacyo gituma ubona eh, imigambi ishoboka ibyo bita ngo ni demokarasi bahamagara abantu gutora mugabo uwatowe uwatowe ntibaheza ngo bavuge bati yatowe gute yatowe biciye mu mategeko ndaguha akarorero mhm. urabona muri leta zini baheruka gutora muri leta zumwe za amerika baheruka gutora mhm. hanyuma harabayemo gasorobo baravuga bati eh, uyu muntu yatowe hagiyemwo igitutu cy'uburusiya mhm. murabona ubu bariko barabizeye nubwo yatowe ahari bariko barabikurikirana nubwo ariko aratwara eh, nubwo ariko barabikurikirana kuko uwo muganga uzohabwa igihano bavuga bati twebwe twatoye twaratoye mugabo turabona yuko amatora atagenze atagiye mu mategeko ya demokarasi iwacu naho aha muri ibihugu by'iwacu urabona ugiye ku butegetsi araheza akaba umuntu yabaye nk'umwami saha mu burundi gusa ni nko muri afurika mhm. urabona hajya uwatowe ari washyiraho na diregiteri w'ishuri ya pirimere bikaba byavuye hejuru none wumva iyo demokarasi zo bari nyabaki Mhm. nubwo abantu bazaba batoye abanyagihugu ni ukuvuga iki abanyagihugu baratora bafite ubutegetsi mhm. mu isano nayo demokarasi ivuga yuko ubutegetsi bujya ku banyagihugu none ku bwanyu ku bwanyu tumaze kujya mu matora ashika kuri atatu yose turetse iyo ya demokarasi yo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu mubona abarundi abanyagihugu bo bene igihugu bo kwifata gute ubwa mbere no guhindura ubwa mbere ubwa mbere na mbere nakubwira ubwa mbere na mbere no guhindura ingene mhm. inzego zikora mhm. n'ingene abajya ku butegetsi batogwa ku buryo bashyiraho yuko imigwi yose y'igihugu yaba abahutu abatutsi abatwa bose babona yuko bafise umutekano wabo kandi babona ko bafise ubutegetsi mhm. ku rugero rwo rwo rwo rwose ibyo rero arusha mu byo bari barashyitse ko byari iby'ugupfupfahaza byatuma eh, eh, indyane zihagarara mugabo bikagororerwa ko kuko n'umugore wari ujejwe gukurikirana isigwa mu ngiro ntawe uriho mhm. ni ukuvuga umwe wese ubu anoba ibyo abona bimufasha akaba ari byo akoresha mhm. niyo ndwara iriho mu gihugu hanyuma icya kabiri ni uko urabona ndaguha akarorero mhm. hariho ubunenge bwibonekeje mu matora cyangwa mu mu matora mu matora no mu hose mhm. mu matora ndaguha amatu ubwa mbere ho turaba ingene bashyirwaho ubunenge bwibonekeje ntitubwibagire ni ukuvuga hariho abo muri eh, abo abaserukira ibwirizwa eh, shingiro bajya bubahiriza ibwirizwa shingiro harimo abatemeje yuko icyo batemeje bati ikiringo kirakwiye mhm. mugabo eh, ku mugabo kubera bwa bubashe nakubwira oya oya no kuri reka twe tuvugisha ukuri mhm. none jewe mfise ububasha mhm. ni nk'uko jewe wewe medal ndi directeur w'iryo radio isanganiro mhm. uvuze ibitari byo mugabo kandi byari byo nkabyita ibitari byo nkagukura ngashyiraho uwundi akavuga ibyo nshaka mm. niko bimeze niko byagenze nkakugenda guhaka ko muri leta zunze za amerika mm-hmm. ni ukuvuga bategerezwa nubwo amatora yabaye bagasubiza inyuma bakaraba bakabyiga neza bati none niba bariko baronja guhindura ibwizwa shingiro eh, kubera kumbe ntituzi ko ari kubera ubwo bunenge bwari bwabonetse ko kutumvikana mugabo abari bagize uwo mugwi wubahize ibwizwa shingiro harimo abavuyemo baratoroka barabyanka baratoroka mugabo kubera ububasha wa wundi akeneye ashyiramo uwundi ati na ngo nawe wewe uvuga icyo ushaka mhm. nyandika eee eh, nyandika ntogwe n'uzobihakana ntiyigera abura rero no kuraba ko amategeko eh no mhm. kuraba ko amategeko ndabona na Fenias ari karatwenga ngo yabyumvise eh, cyo eh. kimwe nawe eh, hanyuma ugenda urabe rero mu muri seni mhm. muri seni naho nyene byagenze uko nyine ngira ngo murabyibuka byagenze uko nyine mm. mbere washaka no mu mugambwe mu mugambwe uri ku byagenze uko nyine muri kahise mhm. baciye mu nzira mbi cyane ziruta n'izi wacu mbere washaka mugabo mm, mugabo ubu ubu murafise leta barabisohotsemo eh, haramara n'umwaka urenga atana leta iriho mhm. mugabo bakemera bakaguma hamwe bakarondera itegeko iteka ryo rizokora mhm. kandi rigasomwa rikumvikanwa n'imigwi yose ni ukuvuga iri muri iserukira abanyagihugu ibyo rero nibyo biba bikenewe mu burundi mu burundi nuvuga ngo jewe nahamagaye naka na naka na naka none itegeko narisinye mhm. hariho imigwi nayo yindi iriko iratakama ivuga iti twebwe ntitwumvirijwe twebwe natwe ntitwumvirijwe urumva ivyo nivyo bintu bikwiye guhagarara ubwa mbere mhm. bigahagarikwa ni ukuvuga hakaja icyo bita konsansiza bakaba umwumvikano mhm. w'impande zose imigwi yose kandi kugira ngo umwumvikano ubeho ni ukuvuga iyo migwi iteza kwigaragaza uko iri ukwiri uko iri ni ukuvuga iki ni ukuvuga igaragaza intwaro zayo iyo migwi ya migwi ya politiki ya migwi ya sosiyete sivile ya migwi yose igakora nk'uko iri nticibwemo ubunywenywe canke ngo icibwemo za nyakuri canke ngo havuge uwo uwo bubezwe kurya byama biri mugabo hakaba neza umuntu avuga ati jewe abaniwe ni jewe nserukira abanyagihugu ni jewe nserukira uyu mugwi kanaka rero uwo muntu agaseruka izo nyungu hanyuma izo nyungu zose zikajya hamwe hanyuma icyo bumvikanye nta muntu n'umwe azoja kugisubiza inyuma ngo kiyo ntitwumvikanye kuko kizoba cyaciye mu baserukira iyo migwi yose igizwe n'igihugu mugabo ubu ibigaragara ni uko iyo migwi itaboneka neza yuko iserukiwe ni nacyo gituma yiciyemo imigwi Uko kwicamo imigwi byerekana yuko ata demokarasi ikora mhm. niho rero umva kugira ngo bibe rero hama icya kabiri nacyo kiboneka nuko tubona no ngaho ino ni inzego eh, inzego zishingwa zisunze ayo mategeko ya demokarasi nyine ni ukuvuga umuntu kanaka cyangwa umugwi kanaka cyangwa uwatsinze zisunga igihugu uwatsinzwe n'uwatsinze bose ni kimwe n'abanyagihugu ni ukuvuga zikingira bo zigakinga n'umukuru w'igihugu akosheje ntizitinya kumufatira ingingo hanyuma aba aba songora songora abari eh, ngoma eh, ndiko ndaheza hanyuma icyagatatu nuko arengene batogwa abantu baserukira abanyagihugu bateza gutogwa bakiye muri iyo migwi mhm. iyo iyo migwi idaserukiwe rero urumva hacaseruka umugwi werekana eh, wisanzuye mu gihugu hanyuma bigaca bihava biba nk'ibyo twokwita imwe bahora bavuga bya kera ugasanga iyo demokarasi twita ko dufite demokarasi ahubwo yahindutse bimwe bita intwaro z'agahotoro byinyegeje ngira ngo murabona nk'akarono bakarono muri Gambia baragize amatora mhm. baragize amatora eh, hanyuma mu nyuma umukuru w'igihugu arayahakana ngira ngo bonyine byagenze mhm. hanyuma murabona ibiba muri za mu bihugu nka za venezuela aho abantu bari barigaragambira banka amatora uko yagenze umugabo aguma atwaye kandi arasigaje nk'imyaka ingahe mugabo barafise ubwo burenganzira ni ukuvuga icyo agomba guhereza ko ni uko abantu buhabwa uburenganzira bwo guserura ibyiyumviro byabo ataco bononye ni ukuvuga iki bakajya mu bagashobora kuvuga bati twebwe umugwi kanaka iki yise colonization économique mhm. liberalisation économique iki iki kintu nashaka ndakivuge ko kenshi biva ku burongozi babo burongozi babo hari iyo uburongozi butihagaze ko uburongozi buterekanye iyo buri ko burajya neza haca haza abandi bantu baca mu cyangwa ibyo biva ku bukene uburongozi lo leadership hariya leadership ni ikintu gihambaye cyane kuko umurongozi arerekana neza iyo ari karaja kandi nabo bavanga abanyamahanga iyo abonye ari umurongozi afisi yari karaje ntibashobora kumwinjirira ko ngo bonone ibintu kenshi iyo babonye eh, uborohereza bakaronka aho kugira ngo ibyo bintu babitware baraza kubitora mm. icyo gituma rero jewe cyane mvuze ko biva biva kuri twebwe twebwe nyene mm. abarundi abanyafrika niko dutuma ibyo bintu biba cyo gituma rero hakwiye kuboneka uburongozi bwiza ambo leadership mm. ikindi fenia ntaguciriyemwo uraza kubigaruka korona akanya kenshi naho ubona ari saha kahora katubana gato reka twakireka amatari muri Australia ah, arashobora kuba afise ikibazo no mahoro kamatari eh, murakoze cyane jewe ubwa mbere nagomba mbanze shime rwose eh, mutumire ko yashoboye kwitaba kugira tuganire natwe mhm. hanyuma nce kandi ishimira na Canedius mu bubiri gahejeje gushyikiriza ibyumviro n'iyabanyumva n'ukuri ndamukenguruke kubyumvira ariko aratanga mhm. hanyuma nce rero mvuga nti ni ukuri eh, birahambaye kubera ko eh, nk'uko yari arabisigura umutumire uri uriko uraraba urabona ko demokarasi mu gihugu cyacu isa n'iyasubiye inyuma ugereranije no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu mhm. aho nyenicubahiro merikiyori ndadaye yiyamamaza igihugu ni nyabagendwa kiragendegwa nibaza ko ibyo ntabwo ari byo kubera yuko uraba banza kuraba uko ibintu bimeze igihugu ntuvuga ari nyabagendwa ko ari nyabagendwa gifise ibihumbi n'ibihumbagiza by'impunzi bicaye mu makambi y'impunzi mhm. si ukuvuga yuko nabo bicaye muri ayo makambi base kuba mu gihugu cyabo ni uko nabo bari bashaka kuba mu gihugu cyabo jewe naraciye mu makambi y'impunzi mu misezo narabonye ubuzima barimo sinibaza ko hari umurundi n'ukuri yo kwifuza kubaho hantu nabonye mhm. niba koko igihugu cyo bari nyabagendwa mhm. ni bya bindi nyine uwari karashikiriza ibyumviro yavuze ati abantu baravuga ibicanke biriya ku bw'inyungu zabo gusa kuko baca umugani mu kirundi ngo harabaza uwo bubezwe mugabo abanyagihugu iyo bavuye mu iyo myiyerekano bo nyine ubwabo baca bavuga bati reka datwe turamerewe nabi kubera igitoro ntikiboneka abantu turashonje inzara indwara n'ibindi ntidushobora kuyivuza mhm. ugerageze usongore usigaje iminota ibiri abanyagihugu icyo bakeneye bakeneye nyabona kwigishwa Eh, turabikora n'ibi nibyo tuba turi ko turakora kuko igihe tuba turi ko turatera ah, bino byiyumviro mhm. eh, ni uko tuba turi ko turabikora nyine neza cyane ego hamara igikino rero abarundi ubona abarundi bo kwifata gute kugira babandanye bagendera muri demokarasi nk'uko ndadaye yayituratse Eh, ikintu abarundi bakwiye kutangura kuvavanura jewe intera mu barundi bato bato kuko hari abavuga ngo abarundi bato bato ntabyo baba bazi iki byatowe nabo barabimenya kubera yuko iyo abanyapolitike bumvikanye urabona abarundi baca bagira amahoro mugoroba niyo abanyapolitike bacanyemo n'abarundi bicaye bashyikira ugasanga umurundi muto mutari karahababarira mhm. urumva nicyo gituma mvuga ati abarundi bato bato nabo nyine barakwiye guhindura icyo nuvuga nka mentalite mhm. bakabona neza yuko bakwiye gufata inzira ibaganisha heza kuko iyo baguye mu mitego bituma ibintu biyangara mu gihugu urabona ko aribo hanini bica bigira ko ingaruka mbi hmm. hanyuma urumva abanyapolitike nabo ibyo nshaka ndamubaza akabazo mhm. eh, ubu uno munsi yareka avuga ku bijyanye n'amasezerano ya harusha haraheze imyaka ibiri ayo masezerano aho nyanzwe n'ibintu bigaragara mhm. eh, hanyuma inzego nofatira ku nzego zishinzwe guteranira umutekano n'amahoro biragaragara yuko izo nzego zashyizweho n'amasezerano ariko uyu munsi uri kurabiraba izo nzego ntabwo zikifashe nk'uko byari bimeze abandi mbere bakahohoterwa no kwicwa bakicwa none arabona yuko izo nzego bikibereye ko zobandanya zubatswe harisunzwe eh, nyamasezerano y'amahoro ya arusha urakoze cyane mu gihe ibyo zari zashingiye zitabiranguye koko mm. hanyuma ikindi mbega igihe ibiganiro kuko baravuga ko bashaka kujya mu biganiro kugira ibibazo bihari bitora umuti igihe ibyo biganiro byokwanga ko tubona leta yanse kubyitaba de groupe de consensus kugira mwumvikane izo groupe nazo zishobora gutuma n'igihugu gitwagwa neza uno munsi mu mugambwe Frodebu iyi consensus murazigiye jewe nashaka ndabamenyeshe ko muri Frodebu turabishira imbere groupe de consensus twe nk'ubu twashaka kuvuga iki nk'uyu munsi ubutegetsi nabo bakorana ntibaje hamwe opposition ije hamwe hamba sosiyete sivire na abanyamadini n'abamenyesha amakuru baze barabe inyine tuvugana iyo migwi ikizwe gutyo twebwe turanezererwa hari intambwe mukora kugira iyo migwi twebwe nicyo twaba tuvuga iminsi yose ko abantu bose begwa n'ikibazo runaka ni bose nibaje hamwe ntibabacemwe ntibabacemwe ubunywenywe ngo baze kurondera baborohereza umuntu ntagira umuntu atinya ko umuntu ashikeze icyumviro hari abantu batinya ibyiyumviro ati naka kaza agashikeze icyumviro sino nk'inyenda cyishura agacupa ati muntu mukuremo ujya mukuremo twebwe tuba duti umuntu wese nazi wafise ikibazo nagishire nga tugiharire ko hama tugira icyo dukuyemo dukire mu mwanzuro ico rero nico yo konsasi twe dushira imbere kuko twebwe twame tubishira imbere narusha nuko yabonetse habaye consensus turagira un contrat social inye tuzobana urumva rero twe turabishyira imbere si bishasha ibibazo rero kamatari wo muri Australia ambajije n'icyo cyanja ko ku bya uh, ni sawa eh, kuri kanezusi yaterereye vraiment namushimiye kandi n'uyu eh, kamatari nawe nyine yaterereye yavuze ibintu bikomeye cyane ingene abanyagihugu bashobora kwigishwa n'abanyepolitiki bagahindura none zatewe n'iki hama bakagitorera eh, bakajya ariko aha bamwe bavuga ngo ngo ngo namarame ngo bimeze neza ntibemera ko hari igihugu kiri mu ngorane none wumva uvuga ngo wavuga ngo twe tufise ibibazo n'undi dufise muza kuganira ibintu bimwe none uti rero umuti umuti rero w'ibi ibintu arusha mhm. ibwirizwa nshingiro ibijyanye n'inzego kandi inzego z'umutekano biri muri arusha mhm. arusha iravuga neza inzego z'umutekano zitunganijwe niyo byaba byaratiriganye ibi ni dutegereza gukosora mhm. kugira ngo igihugu gisubire ku nzira ya demokarasi ikibazo cya kabiri forodebu izo kwifata gute mbega igihe ibiganiro biriko biraba bitazogicyo bivamo twebwe muri forodebu twaba dufise icyizere kuko ibiganiro nibwo rukiza imera n'imeruka hazoba ibiganiro nta yindi nzira nta yindi nzira yo gucamwo abantu bamaze gufata inzira nyinshi hari abafashe ibigwanisho mu bihumbi mirongo icyenda na gatatu ndadaye apfuye mugabo iherezo yabaye ibiganiro n'ibi rero ni ikibazo cya politiki tuza ku ntwaro ya demokarasi forode bishyiraho intwaro ya demokarasi ni ukugira ngo dusezereze izo ntwaro z'agahotoro intwaro z'amacakubiri intwaro zatandukanya abantu ingorane zihari uri kuraraba biri ko biragaruka biriko biragaruka nigiki none fraude biriko yakora kugira izitire na cyane cyane muri kuno kwezi muri kuno kwezi twebwe tuzotunga twatunganije ibiganiro bitari bike muri iki gihugu abantu bitiranya amatora na demokrasi mhm. umuntu abone yatowe ngo ibiranga demokarasi agaca abishira iruhande mhm. twebwe rero ibyo muri forodebu dukomeza duhamagarira abantu ko amatora ari ikintu kimwe mu biranga demokarasi ko abantu batokwitiranya amatora na demokarasi rero uku kwezi rero twese twitiriye demokarasi tuzonagura abanyagihugu tuzovugana abanyagihugu tugaruke neza dusure twibukanye ibiranga demokarasi tubasabe ko bobiza kubyigisha nabo hariya hasi mu gihugu bongere bicare bavuge bati e basubize amaso bati e mbega hamperereye koko demokarasi irahari kuko demokarasi ahantu itari nta terambere rihari iterambere ntirishoboka demokarasi idahari uraba ubukene turimo raba ingene bimeze raba ubushomeri turimo eh, nashaka ndakubwire mu bihumbi bibiri na gatanu igihe haba amatora basubiye kutwizera ko dusubiye ku nzira ya demokarasi urazi imfashanyo zaje mu gihugu urazi amafaranga yose ngaha mu gihugu urazi imigambi yaranguwe ngaha mu gihugu nyine angana urahazi igihe ugenda cyakeye gusubira kugira itoto iyo demokarasi hari mu gihugu byose bica bitotahara mm-hmm. uti rero mu masegonda make tuko turarangiza abanyagihugu bo kwigenza gute bo kwifata gute turetse ibyo kamatari yari yavuze ati guhindura ingendo ibyo yavuze guhindura mentalite abanyagihugu bogenda gute kubwa sabanyafrodebu musanzwe muvugira kubwa sabanyafrodebu mm-hmm. abanyagihugu bose tubatumirira ko aho umwe aherereye yosubiza agatima mpembero akongera akaraba neza ko ibiranga demokarasi aho aherereye ibiri kubera kurikizwa bitari kubera kurikizwa rero agategura ingende azoshiraho indongozi mu minsi iri imbere zishobora kubishyira gutuma ibyo biranga demokarasi bijya mu ngiro tugatumirira n'iyindi migambwe imigambwe iri ngaha mu gihugu yemewe n'amategeko kugira ngo nayo nyene igira ibiganiro bijyanye na demokarasi ishobore kwigisha abanywanyi bayo ibijyanye na demokarasi kuko nitwayumva twese tuzoyigendera tuyigendeye twese tuzoca tuga mu nzira y'iterambere nicyo gituma rero no muri forodebu twebwe icyivugo cya sawa forodebu ari demokarasi ugukora n'ugusabikanya rero turizeye neza demokarasi nubwo yagize ibibazo nubwo hari ingorane yagize turizeye neza ko demokarasi mu Burundi izoshinga imizi kuko abarundi baratanguye kubona baratanguye gushyira ku munzani ati eh kumbe mirongo icyenda na gatatu kwa dufise ibintu byiza mm-hmm. turizeye neza ko muri sawa nyafurika tubatumiriye kugira ngo bazoduhunde amajwi kugira ngo dushobore gusubira uburyo bizogera nk'uko mubyifuza reka shibire abariko baradutega mwabonye yuko akanya katubereye gato shibire kamatari mu gihugu cya australia ku ntererano ziwe shibire kaneziyose mu gihugu cy'ububirigi nawe ni ku ntererano ziwe reka shimire fenias umuvugizi wa frodebu fenias nigaba wakoze kwita ubutumire bwacu nanyu mwakoze kubona mwaduha aka kanya kugira ngo ku kwezi kwa demokarasi dushobore gukebura abarundi abarenga mu Burundi bari mu mahanga eka mbere n'abanyamahanga banga kugira ngo bumve neza ko inkingi za demokarasi nubwo zibangamiwe n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona muri ibihugu bihugu biduhaye inama yewe nitwa done nkabamba muri suwede nitwaba dushaka uburundi bwiza buzira igiturire buzira akarenganyo buzira ubwicanyi nitwebwe twebwe abarundi dutegerezwa kubikora ni puraside muri Hollande ndifuje abarundi ko bose ntera ku mugozi umwe